erishdik ne'matga muhojirliqqa tayyorliq ribot ham mujohidliqqa yayridi yuraklar bu xo'shalliqda boqqanda har qitim tavhid bayroqqa erishdik ne'matga muhojirliqqa tayyorliq ribot ham mujohidliqqa yayridi inshoollohda boqqanda har qitim tavhid bayroqqa olloh o'z fazlidin berdi bizlarga hidoyat ibodat go'zal turmushni fitnidin sherikdin qutquzib chiqib libot ham jihatda sabit turishni olloh o'z fazlidin berdi bizlarga hidoyat ibodat go'zal turmushni fitnidin sherikdin qutqazib chiqib ribot ham jihodda sabit turishni cheksiz hamdilar bo'lsin allohga qon bilan aytamiz tasbih hamdini o'ltirish o'ltirilish yashash yo'limiz biz Muşundaq dazlaymiz şiri kufrini Çeksiz hemdiler bulsun Allah'a Kan bilen iklimiz tesbih hemdini Öldürüş öldürüş yaşaş yolimiz Muşundaq dazlaymiz şiri kufrini Nimetke ilik erishgan muhojirlar ham qalbiga pukkan yuksak g'oyini ig'zida tomchi suv to'shig'an qushdak vujudini otar din g'abarini ne'matga erishgan muhojirlar ham qalbiga pukkan yuksak g'oyini Eğzida tamca surduşuğun kuştak Vücudini atardın gabarini Mağimiz boşaşmay Rasul izidin Cihat karvini ga mehkem yipişip Adalet hılafet cennet yolda Murtad kafirga qarshi etishib mag'ibimiz bo'shashmay rasul izidin jihad karvini g'amakam yepishib adolat xilofat jannat yo'lida murtad kafirga qarshi etishib allohning haqqini tavhid haqqini tushangan mu'min biz muhojirlar biz Allohning mulkida butun olamda tavhidni tiklashdir bizning g'oyimiz. Allohning haqqini tavhid haqqini tushangan mu'min biz muhojirlar biz. Allohning mulkida butun olamda tavhidni tiklashdir bizning g'oyimiz Allohning mulkida butun olamda tavhidni tiklashdir bizning g'oyimiz